Ones de Pau, a Contrabanda FM. Banda FM. Va ser la millor albada que havia vist mai, la més bonica de totes. Milions de reflexos brillants suraven damunt del mar. Ens vam quedar una estona en silenci. Què podíem dir? No calia dir-nos res. Imcra va recolzar el seu cap en el meu pit, com si volgués escoltar els batecs del meu cor, mentre de reull continuava mirant com sortia aquell sol tan pur i tan vermell. Estic sentint el teu cor, em va dir. És estrany. Quin soroll tan fort. Els cors normals no són així, saps? Em recorda les explosions de quan la guerra. Després va aixecar el seu caparró i va mirar-me els ulls. Aleshores va continuar. Tu també hi eres, oi? Vas entrar a la guerra en què la gent es mata, on moren els nens? No, vaig contestar. Els seus ulls van brillar encara més, com si s'humitegessin. Després, una gran llàgrima li va rodolar galtes avall. Va tornar a recolzar el seu cap en el meu pit i em va dir, mirant-se a l'horitzó, «Tens la guerra a dintre, oi?» Els homes que els entra la guerra al cos ja no se la poden treure mai més. Per això el teu cor va tan de pressa. Va agafar la mà i la va premar fort. Una mà aspra. Tots els nens de les illes tenen les mans aspres, com la vida cruel i injusta que els envolta, com la realitat que els ha tocat viure. Es va aixecar i va fer unes passes endavant, fins a quedar-se dreta just davant de les onades. Va caminar una estona i va tornar fins on jo era. Es va agenollar davant meu i després em va dir molt baixet, a cau d'orella. Vols que t'ensenyi una cosa? Em va tornar a mirar els ulls, va somriure i va afegir. Jo també hi vaig ser a la guerra, per això estic sola. Al meu poble no va quedar ningú. Mira. Es va treure un petit collaret que portava penjat al coll, un amulet de cuir amb una petxina. Veus? Aquest és el meu gri-gri, el meu amulet. Una nit van arribar els soldats al poblat. Els rebels van entrar sense avisar. Jo estava dormint i en pocs segons tot es va convertir en un infern de foc i de fum. La meva mare em va despertar de seguida, em va prendre en els seus braços i va arrencar a córrer. Els carrers eren plens de morts, tot era fosc i ple de fum. Ens hi veiem tot just per la llum del foc de les cases que cremaven. Aleshores, una explosió ens va fer rodolar a tots per terra. Em vaig espantar molt. Quan em vaig poder aixecar, la vaig veure estirada a terra. Era ella, la meva mare, ja hi ha morta al meu costat. Tenia el pit ple de sang. Jo no vaig saber què fer. Plorava i cridava damunt del seu cos silenciós. tot d'una va venir un nen soldat i em va agafar pel braç mentre cridava «Corre, corre, amaga't!». Ens vam amagar darrere l'escola, mentre les explosions i el foc de les metralladores queien per tot arreu. Amb una empenta em va tirar a terra i es va estirar damunt meu. No paraven de disparar. Em vaig tapar les orelles per no sentir tot aquell soroll infernal. Semblava la fi del món. Al cap d'una estona tot s'havia acabat i a poc a poc va tornar el silenci al poblat. Un silenci només trencat per l'espatec de les brases de les cases que encara cremaven. El nen soldat es va aixecar i em va dir «Ara he de marxar. No surtis fins que la lluna no hagi marxat del tot». Va fer unes passes, es va aturar i es va girar cap a on era jo. Portava al dit el disparador del seu Kalashnikov. Em va mirar els ulls i em va dir tens por, oi? Es va tornar a acostar i d'una revolada es va arrencar l'amulet que portava penjat. Un amulet fet de cuir, amb una petxina. Té, et regalo el meu gri-gri. Si te'l poses, no et passarà res. Està beneït pels bruixots. Ara és teu. Ja no has de tenir més por. Es va girar i, sense dir-me res, va arrencar a córrer cap a aquell infern de foc i de fum. Em vaig quedar sola, com si no hi hagués ningú més, com si tot el món fos només per mi. Quan la lluna havia desaparegut, vaig tornar a sortir del meu amagatall. S'havia acabat tot, i el silenci absolut era per tot arreu. Havien destruït tot el poble i no hi quedava ningú. Aquell nen soldat m'havia salvat la vida. Vaig caminar pels carrers. Tot era ple de cossos, d'animals morts, tot estava fet malbé. Era horrible. No em podia quedar allí. Estava sola, havia de marxar, volia oblidar aquell espectacle, encara que se sentien alguns trets però cada vegada més lluny. Vaig travessar el poble fins a arribar al bosc, però no em vaig aturar i vaig continuar fins a la platja. Al costat de les onades hi havia un cos estirat damunt la sorra i m'hi vaig acostar. Era ell. Era el nen soldat. Una bala li havia travessat el cor. Oh! Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ara! Bona nit, salutacions contrabandistes. Som en directe a Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Això és un nou programa, Dones de Pau, i avui eh, qui us parlen quasi, quasi que segueix encara a, a la vall de Cuisarola, a Can Masdeu, però hem volgut mm, doncs ser fidels a la cita dels directes de, del diumenge d'aquest programa i tot i haver passat el dia allà a Can Masdeu fent aquesta jornada per la llibertat d'expressió i emissió dels mitjans lliures, doncs aquí estem per compartir aquesta hora i mitja, com tots els diumenges, amb qüestions antimilitaristes i, i amb lectures vàries que ja aniré presentant al llarg del programa mm, abans que res doncs, dir que, que bueno, personalment faig una valoració positiva de la jornada d'avui. Um, hem estat compartint la missió amb Ràdio Bronca i s'ha més conjuntament eh, al llarg de més de 6 hores i després hi ha hagut un concert i, i, i bé, ja, ja anirem comentant doncs, com, com ha anat això, però aquesta primera valoració doncs, positiva perquè hem pogut doncs, compartint els micros amb, amb aquesta emissora, amb Radio Bronca, que eh, està en, en la mateixa lluita que, que contrabanda per fer resposta, per resistir davant de eh, aquesta regularització que pretén fer la Secretaria de la Generalitat de Catalunya i que després doncs, a, a nivell estatal també pretenen doncs, eh, regular amb, amb, un, amb una llei eh, en aquest cas doncs, d'àmbit doncs, nacional, per totes les ràdios lliures i comunitàries dins d'aquest sac en el que doncs, eh, s'ha doncs, dit retòricament com a, a mitjans, mitjans sense ànim de lucre. Ja ho hem comentat avui al, al llarg de les jornades i també des de fa mesos i, i des de fa anys que aquesta ràdio lliure, aquesta ràdio no comercial, aquesta ràdio independent, autogestionada, doncs eh, difícilment pot encaixar amb els requisits que, que ens demanen i, sobretot, el que és interessant aquí d'obrir eh, eh, un debat és realment eh, què, què passarà si el sistema ens absorbeix dins de les seves lleis a través d'aquesta regularització legislativa. Què vull dir amb això? Doncs que ens hem de preguntar si ens deixaran seguir, seguir eh, dient, eh, si podrem seguir dient el que dèiem fins ara, eh, això voldria dir que tampoc estem dient res que no molesti. Si ens, segueixen, si ens permeten que seguim amatent, pot ser que no siguem doncs, eh, tan reivindicatius, que no denunciem tant, o sí, i això és el que ens hauríem de preguntar, perquè eh, una cosa és la regularització, una cosa són els criteris que no compartim en, en la majoria doncs, d'aquests doncs, requisits, perquè, com diem, eh, som autogestionaris, assemblearis, i, i tenim una forma d'organització i de funcionar que difícilment doncs, coincideix o mm, no coincideix amb de res amb una fundació, per exemple, d'una gran multinacional que, que té un canal radiofònic, o, o un portal multimèdia on també té una emissora, una fundació d'una empresa doncs, que, que participa doncs, de, de tot el que és les lleis del mercat eh, lliure, mm, entre cometes, evidentment lliure, eh, del capitalisme o una emissora religiosa, per exemple, evangelista, i per tant doncs, eh, aquest és el, una mica el punt que jo crec que s'ha de debatre més enllà doncs, de la regularització no, i dels requisits que, que farem les al·legacions pertinents però sobretot ens hem de preguntar mm, jo, ho faig, jo ho faig personalment com, com a, com a conductor d'aquest programa, doncs realment el que diem eh, no molesta, el, el que diem serveix, més enllà de la difusió, serveix per mm, poder canviar més enllà d'alguna consciència o, o de doncs, eh, fer una mica de divulgació de certs temes que no s'acostumen a parlar, però potser sí que, que, que hem de fotre una mica més de canya, no? Perquè si al final resulta que aquest nou decret ens absorbeix dins del, del sistema i entrem entrant i acabem entrant, doncs voldrà dir que tampoc estem dient res eh, que realment doncs, eh, foti canya i, i es pugui considerar doncs, com, a, com a alternatiu o, o com a un mitjà doncs, de resistència comunitari lliure de veritat eh, que faci front doncs, a, al monopoli mediàtic que, que està al darrere d'aquest decret, evidentment, més enllà d'interessos econòmics. Aquesta és una valoració primera que crec que no hem d'oblidar, jo no la intento oblidar, i, i més enllà de, de l'art, que, que és molt potent, i tan, tan potent o més que, que certs missatges eh, polítics, doncs, eh, quan fem denúncia, quan ens posem doncs, a, amb la retòrica i, i amb les denúncies polítiques, ens hem de preguntar això. Si el que diem eh, no molesta, perquè no ho sabem dir, perquè no ho diem bé, perquè podríem dir molt més, i això considero que és important de cara doncs, a visualitzar una mica o a resituar-nos en, en aquest camí, cada programa, cada emissora, doncs cap a, cap a aquesta possible absor absorció, com, com fa sempre el capitalisme, que és capaç d'absorbir doncs, a, a, anava a dir, els seus enemics, mm, sí, els seus enemics, però també doncs, a, la, a les veus discordants doncs, que, que, el, que, el, que el contesten. No? Dit això, eh, deixeu-me que miri l'escaleta, perquè com us deia, segueixo encara a Camp Masdeu, eh, tot i que estem en directe aquí a l'estudi 1 de Contraband FM, però ha estat un dia intens i, i vaig a mirar l'escaleta, que és el que teníem preparat. A veure, avui al programa, aquí a Ones de Pau, farem una lectura més del pintor de batalles. És aquest eh, pintor, exfotògraf de guerra, que agafa els pinzells per fer un gran mural i intentar copsar doncs, a, el caos de la vida simbolitzat en la guerra, en les guerres, el, I més que un, un acte doncs, artístic pretensiós, és més una recerca personal d'aquest pintor, de Folques, a través doncs, d'aquest doncs, procés artístic que, que l'hauria de portar doncs, a, a trobar certes respostes a través de la geometria d'aquesta pintura. I en aquest camí, en aquesta recerca, l'acompanya Ivo Markovic, un croata, que va ser doncs, eh, protagonista d'una fotografia que li va fer de, el pintor de batalles a l'ex-Iugoslàvia. Es troben i tenen moltes coses a compartir. Aquesta fotografia els ha unit, mmm, palo bueno i palo malo, perquè <laughs> el, el croata diu que ve a matar l'exfotògraf, el pintor de batalles, i estem a, en aquest punt on comença a haver una mica de tensió, tot i que hi ha eh, certa amistat i, com dèiem, doncs, hi ha una recerca comuna per eh, anar més enllà d'aquesta imatge i eh, la superficialitat de les guerres per descobrir doncs, eh, com els afecta com a, com a éssers humans doncs, eh, aquesta eh, lluita que, que van viure un com a fotògraf i l'altre com a víctima de la guerra. Això és el pintor de batalles d'Arturo Pérez Reverte mm, tenim el blog del programa, que és onesdepau.contrabanda.org, amb els podcasts, eh, amb, amb els àudios dels antics programes, perquè pugueu escoltar, si, si voleu, doncs, a, a aquest pintor de batalles i seguir el fil. També tenim eh, aquest bloc amb informació complementària, que intentem doncs, que serveixi per no només penjar l'àudio, sinó per també afegir informació complementària eh, de, dels programes. Eh, hem, avui hem començat, eh, avui diumenge 9 de maig, hem començat amb un conte, un, una narració d'un conte que es diu Incra, dels nens soldats. I, per exemple, si busqueu en, en el blog, doncs trobareu eh, el programa que van fer el 2009 dedicat a, a la denúncia de les guerres en les quals estan esclavitzats els nens i les nenes per fer de soldat. Mm, aquest conte és un fragment retallat i seleccionat d'un llibre de fotografies que ha editat Trencalós i eh, aquesta agrupació Trencalós doncs, eh, també va ser eh, una, una de les parts del programa que vam fer l'any passat per parlar dels nens soldats. En aquest cas, Trencalós doncs, tracta més de la divulgació i la difusió doncs, de certs valors eh, en la joventut i, i, i la quitxalla doncs, d'aquí a Catalunya, més a nivell escolar potser, però també amb, amb publicacions com còmics i, i altres tipus de, de, de publicacions més didàctiques, diguéssim, o divulgatives, perquè hi ha una denúncia al darrere. Hi ha un còmic de Srebrenica, per exemple, i, i us destaco doncs, a, a aquest llibre de fotografies de, del nen soldat i la nena soldat que, que hem llegit, Imcra. Mm, això és una mica el recordatori que va bé anar-ho fent, perquè al blog doncs, tenim, hi ha un munt de programes i, i a vegades doncs, ens oblidem del que hem anat fent i, i déu nhi la feina que hem anat fent. També farem aquesta valoració que dèiem de si estem fotent canya o no, o, o si no molestem a ningú i, i per tant doncs, eh, hem d'apartar una mica l'accelerador aquí mm, i bueno, doncs, mm, no hi mal que por bien no venga i aquesta possible regularització també ens podria fer doncs, posar les piles una mica i fotre més denúncia. Um, no serà el dia d'avui, <laughs> precisament, per tant, tampoc no... Ja us dic que és una valoració i sí que hi ha hagut un procés i, i l'anirem fent, però avui, com us deia, doncs, eh, vinc de, de Camp Masdeu, de la vall, del pic de Camp Masdeu i hem estat fent aquesta jornada i per tant tampoc tinc molt contingut i, i bé, eh, anirem fent aquesta lectura posteriori i ara posarem una mica de musiqueta també està el telèfon obert ara mateix està obert el telèfon perquè pugui trucar qui vulgui 93 317 73 66 93 317 7366 això és Contrabanda FM el 91.4 i per internet www.contrabanda.org decía con voz de trueno, por autoridad de abuela, Tengo confianza en la vida, porque la vida es mi escuela. Tengo confianza en la vida porque la vida es mi escuela. pretensiones de sabio ni de elocuente, solo tengo estas dos manos y la historia de mi gente, solo tengo estas dos manos y la historia de mi gente. Yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano y yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano no de libros ni prosa, y no de verbos ni adverbios, sé que amor igual a rosa, y sé de tus ojos negros, sé que amor igual a rosa, y sé de tus ojos negros, porque yo tengo la vida. Tengo la vida, tengo la vida en las manos es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano y yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos, es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano nada pues cantar es otra forma de expandir entera el alma, pues cantar es otra forma de expandir entera esta alma, porque yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos, es consecuencia de ser mujer es consecuencia de ser humano y yo tengo la vida, tengo la vida, tengo la vida en las manos. Es consecuencia de ser mujer, es consecuencia de ser humano y yo tengo la vida, tengo la vida. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Resulta que no es tan difícil conseguir que un país vaya a la guerra. Incluso en un país como los Estados Unidos, la libertad de información y los numerosos canales de los medios de comunicación están dominados por la administración. Los debates y las discusiones están controlados por esta. Tenemos esa idea de que disponemos de muchísima información. La mayor parte de la verdad está enturbiada por actores políticos que no quieren que el mundo vea lo que están haciendo. No es necesario decir que el presidente es correcto. Estoy tratando de imaginar cómo evitar responder a esa pregunta. Limitar el acceso, limitar la información para salvar el trasero de aquellos responsables de la guerra es algo extremadamente peligroso y no debería ser aceptable. Lamento decir que hasta ahora, e incluyo el momento de esta entrevista, se ha aceptado de forma abrumadora. El Pentágono ya desde hace muchos años, desde Vietnam, ha trabajado con mucho ahínco, moldeando las noticias y controlando cómo las contaban los medios de comunicación. Instruimos a la gente para que diga ciertas cosas de una manera determinada. Lo que aprendieron en Vietnam, sobre todo, fue que perdieron la guerra porque no podían ocultar ciertas cosas a la opinión pública norteamericana. Tras la guerra de Vietnam, el Pentágono comenzó a pensar, ¿cómo podemos estar seguros de que no se verán más bolsas para guardar cadáveres en los salones norteamericanos? Tenemos que encontrar una forma de impedir que los reporteros de guerra vean realmente la muerte. Llegué a la guerra de Irak cuando descubrieron esa nueva y típica jerga del Pentágono denominada incrustación. La cobertura incrustada se componía de banderas y pancartas, sin embargo nadie veía realmente ni las verdaderas razones ni la base lógica de la invasión. Seamos honestos, tanto los reporteros como las agencias necesitan tener acceso al poder. Necesitan al presidente y al ministro de Defensa. Necesitan que la gente hable, que salga en pantalla y que responda a entrevistas. Lo que tenemos a menor escala es lo que ocurre en los estados totalitarios. Ruedan películas sobre lo maravilloso que es su gran líder y sobre cómo cada día que pasa es más y más estupendo. Ones de Pau, a Contrabanda FM. renunciaré, baixaré el cap, seré tan guai com qualsevol. Ja m'he desfet dels homes vells, com dos tresors al cor d'inglès. Jo escalaré a món, seré corrupte i piadós. Com un vedell, resar i poc més i a la parròquia cantaré. He vist que la família del Concal catòlica unida i heterosexual. Vinga tots, sense por. Que visca la família tal com cal, catòlica, unida i heterosexual. Que visca la família tal com cal, presumiré. Ja tinc mirat un nou copé, seré un model pels meus amics. Ja m'he fet soci d'un disset. Ja triomfaré, ara ho tinc clar, si no pregunto en accés. Els vells records, els meus tresors sortejaré el 33. Abandonar caure en la foscor. El que vull ser gaga el tinc clar. Trobador del capital, el profeta de la llum. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, org. Soldado, piensa bien en lo que te están convirtiendo, en asesino de tus hermanos de clase y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa algún banquero, un burgués, un oligarca, un político? Piénsalo. arroba altaveu.org Continuem eh, a, aquí la sintonia de Contrabanda FM a les zones lliures de Barcelona 91.4 de la freqüència modulada, també a l'àrea metropolitana i per internet www.contrabanda.org. Hem escoltat eh, l'himne dels Estats Units d'amnèsia, com, com deia aquell analista, els Estats Units d'amnèsia, i després a Anita Miltov amb el tema supercat, supercatalà. I pel mig un, un tall de, a veure que us ho digui bé, José de Molina, que és un escriptor i poeta que ens parlava dels soldats, d'aquests de, soldats reclutats que amb més o menys consciència doncs, estan eh, al servei, de, com deia, dels banquers que mai aniran a la guerra i, i de, de la cort institucional que ens parla de seguretat democràtica arreu del món, mentre la guerra civil global continua amb, amb aquestes guerres que tenen com a arma la cultura, el pensament únic i tota aquestes eines que no són violència directa, però que van fent mella, van fent mella en la, doncs a la població, si és que es pot generalitzar, o a, la majoria de la població van estant dels països occidentals mentre es va, fer, es va fent, es va intensificant aquesta guerra neocolonial del segle XXI i cada vegada hi ha més pobresa i més morts derivats de la pobresa. Ja no tant de les armes, que també, però sobretot de la pobresa. Ja ho hem explicat, ja ho, hem intentat doncs, divulgar en molts programes, que aquestes lleis del capitalisme eh, el que fan és matar molta gent de gana, quan no directament doncs, amb les armes i amb la repressió, però sobretot doncs, matant de gana i, i així doncs, estan aquests eh, milions i milions doncs, de persones vivint en unes situacions que per sort aquí a, als països del nord doncs, no coneixem tant, tot i que el quart món també el tenim aquí als països occidentals amb molta pobresa, que s'amaga i a silència, o s'estigmatitza i es criminalitza. Eh, <laughs> per si no fos suficient, doncs, eh, la situació difícil que passa molta gent a sobre doncs, eh, se'ls utilitza doncs, com a com a mm, caps d'atur de, de situacions doncs, que, en, que, que el que fan és encara provocar doncs, més, bueno, doncs això, més diferència de, de classes i, i més mm, una massa compacta doncs, a, Mm, i, i com xais, com, com vens, doncs, seguint doncs, el que ens diuen i, i creient-nos que la, la pobresa i, i la, la drogadicció i, i la resistència mm, quan és armada doncs, eh, són terroristes i, i, que, bueno, i tot això doncs, sempre culpabilitzant i, i focalitzant a través dels mitjans doncs, a, als més vulnerables per a sobre doncs, a, a través d'ells doncs, poder seguir fent aquestes polítiques i aquestes lleis més, més repressores i, i que, que en fi, eh, aquí estem doncs, amb una certa comoditat, eh, els que estem doncs, amb, amb, amb unes condicions mm, parlaré per mi, per no generalitzar, doncs confortables, però no ens volem oblidar doncs, aquestes gegants barracòpolis d'arreu del món que tampoc cal anar molt lluny perquè a Belgrat, per exemple, doncs, podem trobar la barracòpolis més gran d'Europa, amb 30.000 doncs, persones, de majoria eh, romaní, de, de majoria doncs, de, de, del, del col·lectiu de gitanos, i això doncs, és una barracòpolis que la tenim ben a prop de casa, 30.000 persones doncs, vivint en aquestes condicions d'extrema pobresa i sense cap tipus de servei. No cal que ens n'anem a països asiàtics o, o sud-americans per veure-ho, o inclús eh, Eh, quan, quan escoltàvem aquest himne de Jimi Hendrix, doncs, evidentment és, és una distorsió de la realitat, d'aquest himne tan brillant, per reflexar doncs, que hi ha molt més darrere d'aquestes banderes tan netes que, que, ens, que ens venen des, des dels de Estats Units i des dels països occidentals i en, el, en aquests Estats Units de l'amnèsia, que dèiem, doncs, Estats Units de Nord-Amèrica és on hi ha les desigualtats més grans entre ciutadans eh, en el que es considera doncs, els països occidentals. Mm, posarem una cançoneta per, per donar temps a qui vulgui trucar, si, si hi ha alguna novetat, alguna, alguna activitat que vulgueu compartir, alguna informació, qualsevol comentari, o per dir el que vulgueu, doncs tenim aquest telèfon de contrabanda, el directe, 93 317 73 66 93 317 73 66. I si hem començat eh, el programa d'avui amb un conte dels nens i les nenes soldat, doncs ara escoltarem una cançó d'un argelí que es diu Calet i eh, ens parla del Sàhara. Mm, sovint tendim a parlar molt de dels països llatinoamericans o de Mesoamèrica, Centroamèrica, perquè tenim molts vincles històrics i, i potser doncs, alguns més personals inclús. Eh, sense anar més lluny, aquí al programa Ones de Pau parlem i denunciem la realitat que viu Guatemala, que és un país oblidat, eh, després de 36 anys de guerra interna, que eufemísticament es diu, però amb una ingerència molt gran dels Estats Units i, i d'altres països amb interessos doncs, eh, colonials i, i encara doncs, continua aquesta violència, ja, ho hem dit més d'una vegada, 5 entre 5.000 i 6.000 assassinats cada any, eh, això vol dir que hi ha una mitja de 12-14 assassinats cada dia. Eh, això és difícil de suportar perquè és una constant, és una violència crònica, i més enllà doncs, de la corrupció i de les aliances de, de les multinacionals perquè aquest caos que significa doncs, aquesta violència tan xunga doncs, a, a, als benefici per poder doncs, a, seguir saquejant doncs, els recursos i, i el que faci falta d'aquestes repúbliques i, com deia, doncs, fem aquesta denúncia a través doncs, d'uns doncs, monogràfics mensuals o, o bimensuals cada dos mesos i després pengem els àudios d'aquests programes especials a un blog que també editem, que és onesdepau guió guatemala.blogspot.com onesdepau guió guatemala.blogspot.com Després, al final del programa, després de la lectura d'avui del pintor de batalles, farem una mica d'agenda respecte a la contracimera que es farà el proper cap de setmana 14, 15 i 16 de maig a Madrid, coincidint amb la cimera de, dels presidents i, i caps de govern dels països eh, llatinoamericans i del Carib, juntament doncs, amb, amb la presidència espanyola de la Unió Europea. Aquí es fa una contracimera per denunciar doncs, aquest neocolonialisme i eh, aquestes noves dictadures que, que hi han, aquest nou militarisme que, que s'amaga darrere d'aquests interessos d'aquests governs eh, corruptes d'aquí, d'Europa, de, de Barcelona, mm, de, de les multinacionals amb seu a Barcelona, i que estan doncs, xingant i, i assassinant i perseguint, criminalitzant doncs, a, eh, tota la resistència popular de, de, per exemple, Guatemala, així com la resta de, de l'Amèrica Central i, i del Sud i deia que sovint tendim això, a, a parlar molt d'Amèrica i ens oblidem també Àfrica i potser encara <laughs> més Àsia i això doncs, també és una mica una manera doncs, de mirar-nos al malic nosaltres i, i a vegades doncs, ens oblidem <laughs> que, que el món, que Europa no està al mig del món, que aquest planeta és circular i per tant al mig és on viu cada un, la realitat la creem nosaltres però n'hi han de moltes altres i també està, està bé doncs, fer aquest seguiment per que, com, com diem una i altra vegada, aquesta guerra civil global doncs, afecta a tot el planeta. La globalització econòmica implica doncs, això, una guerra per poder mantenir aquests interessos econòmics arreu del món. I mm, in, doncs, bueno, intentarem doncs, això. Ja hem parlat de, dels nens soldats que mm, sobretot a l'Àfrica, en aquests moments doncs, és on estan patint més el que representa doncs, això, perquè doncs és potser el més fotut que pot haver-hi, no? Després de veure eh, morir a un nen, doncs veure'l matar, que un nen mati, doncs eh, pot ser doncs, el, el més doncs, eh, xungo que, que pot, que pot haver-hi, perquè evidentment doncs, està in, induït i està doncs, condicionat a fer-ho, per la violència doncs, que està rebent i, i per, per la fragilitat que pot tenir, o no tanta, tampoc no hem de ser paternalistes i, i podríem aprendre molt dels nens, però a, eh, això succeeix principalment a Àfrica i Àsia, i per això doncs, a, aquest doncs, autocrítica que, que, que em faig jo ara mateix i per qui vulgui doncs, també escoltar-la doncs, que serveixi doncs, per intentar fer aquesta difusió doncs, de, de diferents lluites i, i denúncies d'arreu del món. I Ara, ara fem una pauseta per escoltar el, el Calet, que ja us havia comentat, que ens canta en directe aquest tema que es diu Sàhara. Segueix el telèfon obert 93 317 73 66 93 317 73 66. de batallas. Pipo Markovic volvió al día siguiente. A media mañana, cuando Folke salió a buscar agua del depósito, lo encontró sentado bajo los pinos del acantilado, mirando el mar. Bonita vista, dijo Markovic se quedaron los dos observando la extensión azul que desde el pie del acantilado se abría en abanico hacia el horizonte, las bocas de poniente al norte, con la isla de los ahorcados, y la línea oscura, difuminada en gris, del Cabo Malo, adentrándose en el mar hacia el sudoeste. He estado pensando en lo que hablamos estos días, dijo Markovic, en mi foto, su cuadro enorme y todo lo demás. Y puede que tenga sentido que usted no vaya desencaminado al hablar de reglas y simetrías. Tras decir aquello, Markovic se quedó callado y luego se golpeó nuevamente la sien con un dedo. No soy muy rápido de esto, añadió. Necesito mi tiempo para darle vueltas a las cosas. ¿Comprende? Provengo de una familia de campesinos, gente que nunca tomaba decisiones a la ligera. Estudiaban el cielo, las nubes, el color de la tierra. De eso dependía eh, luego la abundancia de una cosecha, los estragos del mal tiempo, del granizo o las heladas. Markovic enmudeció de nuevo, aún mirando el mar y la quebrada línea costera. el azar como nombre que ponemos a nuestra ignorancia. Es eso. No se trataba de una pregunta. El pintor de batallas se sentó a su lado, observando las manos del croata. Una vista bonita de verdad, insistió Markovic. Me recuerda a la costa de mi país. Usted la conoce, ¿verdad? Folkes conocía bien los 557 kilómetros de sinuosa carretera entre Rijeka y Drubavnik, el litoral de caletas escarpadas e innumerables islas, verdes de cipreses y blancas de piedra dálmata, salpicando un Adriático de aguas cerradas, quietas y azules, cada una con su pueblecito, su muralla veneciana o turca, su aguzado campanario de iglesia, también había visto demoler una parte de ese paisaje a cañonazos durante la semana que Olvido Ferrara y él pasaron en un hotel de Kaftat, presenciando el espectáculo de Dubrovnik bajo las bombas serbias. Ivo Markovic seguía mirando el mar. Creo que tiene usted razón, señor Folkes, dijo. La tiene en eso de las reglas y las rayas del tigre y las simetrías ocultas que de pronto se manifiestan. Y uno descubre que tal vez siempre hayan estado ahí, dispuestas a sorprendernos. Y es verdad que cualquier detalle puede cambiar la vida. Un camino que no se toma, por ejemplo, o que se tarda en tomar a causa de una conversación, de un cigarrillo, de un recuerdo. En la guerra, claro, todo eso importa. Una mina que no se pisa por centímetros o que se pisa hay quien lo llama azar, prosiguió Markovic, pero usted no cree realmente que lo sea. Después de oírle hablar, basta recordar sus fotos, observar esa pintura. Ya dije que llevo tiempo resoplando tras su pista, como un perro de caza. Y creo, concluyó Markovic, que estoy de acuerdo. Si dejamos aparte los desastres naturales, donde no interviene el hombre, resulta que la guerra es la mejor expresión del asunto. ¿Lo he comprendido bien? Folkes encogió los hombros. Todavía no había abierto la boca. El otro aguardó un momento y al no obtener respuesta, encogió los hombros también, imitando el gesto. Supongo que sí, dijo. La guerra como sublimación del caos, un orden con sus leyes disfrazadas de casualidad. ¿Y de verdad cree eso? insistió. El pintor de batallas habló al fin. Sonreía esquinado con nula simpatía. Claro, es casi una ciencia exacta, como la meteorología. Markovic lo observaba ahora con renovado respeto. Al cabo, asintió despacio con la cabeza. Comprendo, dijo. Lo comprendo muy bien. Y fíjese qué coincidencia. Cuando era pequeño, mi madre me cantaba una canción, algo relacionado con esas leyes o cadenas ligadas al azar. Por culpa de un descuido, se perdió un clavo. Por culpa del clavo, una herradura. Por esta, un caballo. Por él, un caballero. Y al final, por culpa de todo eso, cayó un reino. Folke se levantó, sacudiéndose los pantalones. Siempre fue así, pero se olvida. El mundo nunca supo tanto de sí mismo y de su naturaleza como ahora. Pero no le sirve de nada. Siempre hubo maremotos. Fíjese, lo que pasa es que antes no pretendíamos tener hoteles de lujo en primera línea de playa. El hombre crea eufemismos y cortinas de humo para negar las leyes naturales, también para negar la infame condición que le es propia y cada despertar le cuesta los 200 muertos de un avión que se cae, los 200.000 de un tsunami o el millón de una guerra civil. Markovic estuvo un rato callado. Infame condición, dice, murmuró al fin. Exacto. Markovic cogió la bolsa con las cervezas y se puso en pie. Asintió de nuevo. Miraba al mar reflexivo infamia, clavos perdidos, descuidos, simetrías y azares. Estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿De qué si no? respondió Folkes. ¿También de navajas rotas y de fotos que matan? dijo Markovic. De eso también, respondió el pintor de batallas, y se quedó mirándolo, con aquella luz que venía en el rostro del croata, cosas en las que no había reparado. Nada es inocente, entonces, señor Folkes, ni nadie. Sin responder, el pintor de batallas dio media vuelta y se encaminó a la torre, y el otro lo siguió con toda la naturalidad. Sus sombras, que caminaban juntas, parecían las de dos amigos bajo el sol del mediodía. Puede que lo del azar sea equívoco. En efecto, comentó Markovic con tono desenvuelto. ¿Es el azar el que deja las huellas de los animales en la nieve? ¿Fue eso lo que me puso delante de su cámara? ¿O yo mismo anduve hasta ella? Por causas inconscientes que no alcanzo a explicarme, lo mismo podría decirse de usted. ¿Qué le hizo elegirme a mí y no a otro? En cualquier caso, una vez iniciado el proceso, la conjunción de azares y de circunstancias inevitables se hace demasiado compleja, ¿no cree? Todo esto me parece nuevo y extraño. ¿Elegir? ¿Ha dicho? Sí. Le contaré lo que es elegir Entonces, Folkes habló durante un rato, a su manera, entre prolongadas pausas y silencios, de elecciones y de azares. Lo hizo refiriéndose al francotirador junto al que había pasado cuatro horas tumbado en el piso de la terraza de un edificio de seis plantas desde el que se dominaba una amplia vista de Sarajevo. El francotirador era un serbio bosnio de unos 40 años, flaco y de ojos tranquilos, que había cobrado a Falques 200 marcos por permitirle estar a su lado cuando le disparaba la gente que corría a pie o pasaba a toda velocidad en automóvil por la avenida Radomira Putnica, con la condición de que lo fotografiase a él y no a la calle, para evitar que localizaran su posición por el encuadre. han conversado en alemán durante el acecho, mientras Folkes jugueteaba con las cámaras para acostumbrar al otro a ellas, y su interlocutor fumaba un cigarrillo tras otro, inclinándose de vez en cuando a echar un vistazo atento a lo largo del cañón de un rifle SVD Dragunov, que tenía adosada una potente mira telescópica y apuntaba a la calle, encajando entre dos sacos terreros por una estrecha tronera abierta en el muro el serbio había admitido que disparaba igual contra hombres que contra mujeres y niños, y Folkes no le hizo preguntas de índole moral, entre otras cosas porque no estaba allí para eso, y también porque conocía de sobra los motivos simples por los que un hombre, con las dosis adecuadas de fanatismo, rencor o ánimo de lucro mercenario, podía matar indiscriminadamente. Hizo preguntas técnicas, de profesional a profesional, sobre distancia, campo de visión, influencia del viento y de la temperatura en la trayectoria de las balas explosivas, había precisado el otro en tono objetivo, capaces de hacer estallar una cabeza como un melón bajo un martillo o de reventar las entrañas con absoluta eficacia. ¿Y cómo eliges? preguntó Folkes. Me refiero a si disparas al azar o seleccionas los blancos. No hay azar en esto, explicó. O había muy poco. El justo para que alguien decidiera cruzar por allí en el momento adecuado. El resto era cosa suya. A unos los mataba y a otros no. Así de fácil. Dependía de la forma de caminar, de correr, de pararse, del color del pelo, de los gestos, de la actitud, de las cosas con las que los asociaba al mirarlos. El día anterior había estado apuntando a una jovencita a lo largo de 15 o 20 metros y de pronto un gesto casual de esta lo hizo pensar en su sobrina pequeña. En ese punto, el francotirador abrió la cartera y le enseñó a Folkes una foto familiar. Así que a esa no le disparó y eligió en cambio a una mujer que estaba cerca, asomada a una ventana. Y, quién sabe, quizá esperando ver cómo mataban a la chica que caminaba distraída y al descubierto. Por eso decía que lo, del azar era relativo, siempre había algo que lo decidía por este o por aquel. Dificultades operativas aparte, claro. A los niños, por ejemplo, era más difícil acertarles, porque nunca se estaban quietos. Pasaba como con los conductores de automóviles en marcha, a veces se movían demasiado rápido. De pronto, a media explicación, el francotirador se había puesto tenso, sus facciones parecieron enflaquecer y las pupilas se contrajeron mientras se inclinaba sobre el rifle, ajustaba la culata en el hombro, pegaba el ojo derecho al visor y situaba con suavidad el dedo en el gatillo. Gallerey, había susurrado en su mal alemán, entre dientes, como si desde abajo pudieran oírlo. Caza a la vista, Transcurrieron unos segundos mientras el rifle describía un lento movimiento circular hacia la izquierda. Después, con un solo estampido, la culata golpeó su hombro y Folkes pudo fotografiar el primer plano de aquella cara flaca y tensa, un ojo entornado y el otro abierto, la piel sin aceitar, los labios prietos como una línea implacable, un hombre cualquiera, con sus criterios selectivos, sus recuerdos, antipatías y aficiones, fotografiado en el momento exacto de matar. Aún tomó una segunda exposición cuando el francotirador apartó la mejilla de la culata del rifle, miró al objetivo de la Leica con ojos helados y tras besarse juntos tres dedos de la mano con la que había disparado, pulgar, índice y medio, hizo con ellos el saludo serbio de la victoria. ¿Quieres que te diga a quién le acerté? preguntó. ¿Por qué elegí ese blanco y no otro? Folkes, que comprobaba la luz con el fotómetro, no quiso saberlo. Mi cámara no fotografió eso, dijo. Luego no existe. Entonces el otro lo miró un rato en silencio. Sonrió apenas, después se puso serio y le preguntó si dos días atrás había pasado junto al puente Masarykov, al volante de un Volkswagen blanco, con un cristal roto y las palabras «Pres Novinar, compuesta con cinta adhesiva roja, sobre el capó. Folkes se quedó inmóvil un instante. Terminó de guardar el fotómetro en su bolsa de lona y contestó con otra pregunta cuya respuesta intuía. Entonces el serbio palmeó con suavidad las seis telescópica de su rifle. Porque te tuve, respondió. En esta mira, durante 15 segundos, me quedaban solo dos balas, y tras pensarlo, me dije, hoy no voy a matar a este glupán, a este gilipollas. pintor de batallas terminó de contar la historia del francotirador, Ivo Markovic se quedó un rato pensativo, sin decir nada. Estaban sentados en el interior de la torre, bebiéndose la cerveza. Como ve, dijo Folkes, la incertidumbre corresponde al jugador, no a las reglas. De las infinitas trayectorias posibles de una bala, solo una ocurre en realidad. El croata asintió entre dos sorbos. Se miraba la cicatriz de la mano. Leyes ocultas y terribles, eso es. Imagine a un tipo que no sepa nada de ajedrez, pero que acuda cada tarde al café a ver jugar partidas. Tarde o temprano acabará aprendiendo las reglas, o por lo menos averiguando que existen. Lo que nunca será capaz de saber por sí solo, aunque mire toda su vida, es el número de partidas posibles. Uno seguido de 120 ceros. Comprendo, dijo Markovic. Habla de un juego donde las reglas no son la línea de salida, sino el punto de llegada, ¿no? Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ara! Thank you. Fem aquesta pausa aquí amb la lectura del pintor de batalles i continuarem en els propers programes. Ja veiem doncs, eh, mm, per on va la cosa i si voleu doncs, escoltar les lectures des del principi podeu connectar-vos al blog del programa onesdepau.contrabanda.org El pintor de batalles, l'edició que estem llegint és d'Alfaguara, però l'he vist que està publicat en, en moltes altres edicions i, per què no, dir que si us passeu pel mercat de Sant Antoni eh, els diumenges pel matí potser el trobareu com em va passar a mi ara ja doncs fa ben bé un parell de mesos quan vam començar a llegir-lo aquí a Ones de Pau Continuem en directe a Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també a l'àrea metropolitana, fins allà on arribin les zones lliures, i per internet, www.contrabanda.org. El telèfon del directe segueix obert 93 317 73 66 93 317 7366. També us recordo el correu electrònic del programa, que no ho dic gairebé mai, mai, mai, eh, tot i que podeu veure a través del blog a unesdepau.contrabanda.org les diferents formes de contactar amb el programa i també amb l'emissora. El correu és onesdepau arroba altaveu.org onesdepau arroba altaveu.org minutets i <laughs> intentaré no dir doncs, doncs, aquesta muletilla que costa de treure-la. Estem en directe a Contraband FM i ens queden 9 minutets de gravació i 5 minutets per arribar a, a les 12 i mitja ja d'aquest dilluns dia 10 de maig del 2010 si voleu trucar doncs eh, m'agradarà com sempre que m'agradarà parlar amb, amb tu per, per comentar el que vulguis, per compartir doncs, a, aquesta emissora, per difondre el que, el que vulguis, per comentar qualsevol cosa. I sí que no em puc oblidar de dir o de fer una petita referència, com a mínim, de, de la pàgina web on trobareu la informació d'aquesta activitat que, que us comentava abans, de la contracimera de, de la, la cumbre, la cimera dels pobles, enlazando alternatives. Enlazando alternatives serà el proper cap de setmana, 14, 15 i 16 de maig, a Madrid, a la Facultat de Matemàtiques, ara no sé de quina universitat, però eh, estarà doncs, tot eh, focalitzat, l'epicentre serà la Facultat de Matemàtiques a Madrid. I teniu aquesta pàgina web que és enlazandoalternatives.org. Aquí trobareu doncs, el programa eh, el, en què consisteix doncs, el Tribunal dels Pobles en aquesta edició d'Enlazando Alternatives i tots els programes i tallers que n'hi ha un fotimer, hi ha un munt eh, de manera simultània també i, i per tant doncs, si algú es vol informar doncs, s'ha doncs, de triar bastant perquè hi ha molta, molta cosa, molt contingut i també doncs, hi haurà activitats que es faran a Barcelona el cap de setmana següent. Per tant, mm, això és el 14, 15 i 16 a Madrid i després eh, al cap d'una setmana ja és a Barcelona amb activitats que tenen continuïtat d'aquesta cimera, aquesta cumbre de los pueblos enlazando alternatives. Com us deien, eh, és una contracimera per doncs, denunciar la situació real de repressió, de violència de neocolonialisme que es viu eh, als països de l'Amèrica Llatina i del Carib i que coincideix amb, amb la presidència de l'estat espanyol o el govern espanyol mm, en aquesta presidència europea i per tant s'estan fent moltes activitats aquí al nostre territori doncs, per, per aquest motiu. Això serà el proper cap de setmana i recordem una vegada més aquesta web enlazandoalternatives.org. Mm, penso que només tenia una cosa més a dir, un parell de, de suggerències. Una és un recordatori d'un llibre que el seguim rellegint i rellegint, que ja el vam portar aquí al programa, que és Ejércitos en las calles, algunes qüestions en torno al informe Urban Operations de l'OTAN, operacions urbanes de l'OTAN, que mm, ens parla, doncs, de, de moltes coses, com ja m'ha apuntat i com trobareu en el blog del programa. A onesdepau.contrabanda.org veureu aquest llibre en PDF, per tant el podeu llegir amb la meitat del mateix, amb anotacions, per tant és molt interessant, gairebé tan interessant les, les notes a peu de pàgina, que són la meitat del llibre, a part de la quantitat que n'hi han, tot i que és un llibre que té 85 pàgines i que és, és bastant concís i és molt interessant tot ell. Ja vam llegir aquí eh, un, un parell de capítols i, i bueno, eh, com que està en PDF, doncs vosaltres mateixos el, el podeu descarregar. Això és de Bar d'Ediciones i aquesta edició és del 2000, 2010. Una altra suggerència, aquest llibre doncs, ja és més antic, és un llibre escrit per Ramon San Pedro i que es diu Cartes des de l'Infierno. Mm, bé, eh, ja hem parlat d'eutanàsia de, aquí en el programa. El 2009 vam fer un programa bastant complet i crec que interessant sobre eutanàsia i eh, és interessant aquest llibre perquè eh, en Ramon San Pedro pues, mm, diu les coses molt clares i és interessant perquè són cartes que ell rep i ell les contesta. Hi ha poesia i cartes d'una, dos, tres pàgines on respon doncs, a, a les diferents comunicacions que li van arribant perquè va ser un cas notori, va ser un cas molt popular doncs, d'una doncs, persona que demanava doncs, poder mm, morir i poder doncs, decidir per si mateix, però com que eh, era tetraplègic, al no poder-se moure doncs necessitava l'ajuda, l'assistència, diguéssim, d'algú que l'ajudés a aquest procés del, del morir bé i sobretot doncs, que la llibertat fos el que decidís, la seva llibertat és el que decidís doncs, eh, quan havia de ser aquest moment. Vam parlar d'eutanàsia, com deia, i trobareu l'àudio al bloc del programa. El llibre Cartes des de l'infierno, Ramon San Pedro i a l'any de la primera edició és el 96, amb posteriors reedicions al 2004, també bueno, el trobareu en, en diverses editorials. Doncs eh, aquesta és l'última informació abans de plegar per avui. Ejércitos en les calles, de Bardo Ediciones, militarisme, repressió i, lleis del capitalisme causant pobresa, causant morts, no només amb les armes i amb la lluita contra insurgents, sinó també, sobretot, amb aquestes accions accions i polítiques que porten doncs, a la mort i a les condicions de pobresa extrema a la majoria de la població del planeta. I el següent llibre, Cartes des de l'infierno, Ramon San Pedro acabem aquí. Gràcies per escoltar-nos, per acompanyar-nos, eh, per seguir fidel a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 del Dial de Barcelona. La setmana que ve, qui us parla serà Madrid, amb aquesta doncs, contracimera dels pobles, enlazant alternatives, i segurament farem la redifusió de l'entrevista que vam fer-li a l'Empar Salvador fa un parell de setmanes, en la que ens parla del genocidi franquista a València, les fosses silenciades del cementiri, on s'han trobat els llibres que registren eh, l'enterrament de més de 23.000 persones durant l'any 1939 i 1945. És un genocidi més silenciat aquí, a... Eh, al País Valencià, ben a prop de casa nostra, no, no a les cunetes de les carreteres, com es diu mm, de forma molt irrespectuosa, perquè estem parlant de 23.000 persones, 23.661 persones registrades pels mateixos feixistes i enterrades en aquest cementiri, que són les fosses, perquè n'hi ha vàries, les fosses comunes més grans d'Europa. Intentarem, doncs, eh, segurament, eh, tornar a eh, reemetre aquest programa el proper diumenge. Si el voleu escoltar, també el trobareu enllaçat al blog del programa, juntament amb el PDF que hem escanejat del llibre. Acabem aquí. Gràcies, fins la propera, salut i llibertat. Ones de Pau, a Contrabanda FM.